viņš jāja pa krēslaino mežu. Tolēk, kad dzīvoju pie tēvoča Sikstena un krustmātes ēdlas, es no bibliotekas ņēmu pasaku grāmatas. Taču krustmātai ēdlai tas diezko nepatīk. Tu atkal sēdi iebāzes degunu grāmatā, tāpēc jau tu esi sīks un bāls un nožēlojams, ka negribi dzīvoties ārā kā citi bērni. Saprotams, es dzīvojos ārā. Gan arī vienmēr es biju ārā. Bet krustmāte ēdla un tēvots Sikstens labprātāk gan gribētu, lai es nemaz nenāku iekšā. Jādomā, ka nu viņi gan ir priecīgi. Tagad, kad es vairs nenāku iekšā. Vienīgi pa vakariem es mēģināju es drusciņ palasīt. Un ne jau tāpēc es biju tik bāls. Es vēlētos kaut krustmāte ēdla redzētu, cik pašlaik es esmu Liels, stiprs, brūns un veselīgs. Es esmu tik ļoti iededzis saulē un tik ļoti spēcīgs. Ja pat laban es atrastos Uplandes ielā, es varētu nogāzt Janni ar vienu pašu roku, otru aizlikt aiz muguras. Tomēr es to nedarītu, jo nevēlos. Dievs, ko sacītu krustmāte ēdla, ja izdzirdētu par aku, kas vakaros čukst? Ja viņa dzirdētu, ka lasot pasakas, nemaz nevajag sēdēt iebāzušamies degunu grāmatā un kļūt bālam, bet uzturēties svaigā gaisā un tomēr dzirdēt tik daudz pasaku, cik sirds vēlas. Tas, laikam, patikt pat krustmātei ēdlai, lai gan citādi viņa nekad ne ar ko nebija mierā. Jā, viņai tikai vajadzētu zināt, ka tāl tālā zemē ir aka, kas čukst pasakas. Reiz dzīvoja karaļdēls, kas mēnesnīcā jāja uz zirga. Viņš jāja pa krāslaino mežu. Tā tika teikusi akka, un es nevarēju nedomāt par to. Man ienāca prātā, ka tieši ar šo pasaku akka bija domājis kaut ko sevišķu, ka es biju tas karaļdēls, kas reiz bija jājas pa krēslaino mežu, un ka man tas jādara vēlreiz, ka visu vakaru aka bija stāstījusi un dziedājusi man, lai tikai atgādinātu to, kas man jādara. Es veicāju savam tēvam karalim, vai viņš zina, kur atrodas krēslainais mešs, un to viņš zināja. Krēslainais mešs atrodas aizkalnu zemē. Viņš sacīja, un viņa balss kļuva uzreiz skumja. Kāpēc tu vēlies to zināt, mīlu? Mānu mīlu. Šonakad spīdējis mēnesis, gribu jāturp, es sacīju. Mans tēvs karalis tā savādi raudzījās manī. Ak tad jau! Viņš noteica, un viņa balss kļuva vēl skumjāk. Tu varbūt to nevēlies, es ierunājos. Tu varbūt raizējies, ka es naktī jāiep krāslē no meža? Un stāsts karals pakratīja galvu. Nē, kādēļ lai es raizētos, viņš sacīja. Mešs, kas mierīgi guļ mēnesnīcā, nekā ļauna nevēl. Bet pēc tam viņš klusi sēdēja atspiedis galvu rokās, un es redzēju, ka viņš domā par kaut ko skumju. Es piegāju klāt, apliku roku ap pleciem, lai viņu mierinātu un sacīju. Vai gribi, lai es palieku mājās pie tevis? Viņš ilgi raudzījās manī, un viņa acis bija ļoti skumīgas. Nē, mīlo, mānu mīlo, tu nedrīkst palikt mājās. Mēnesis ir jau uzlēcis, un krāslainais mežs tevi gaida. Vai patiešām tu neesi bēdīgs? Es jautāju. Jā, patiešām. Viņš sacīja un noglauda manu galvu. Tad es skrēju, lai pavaicātu jumjumam, vai viņš vēlas jāt man līdz uz krāslaino mežu. Bet, kad bija noskrējis pāris soļi, un stāvs karalis uzsauc. Mio! Manu mio! Es pagriezos un tur viņš stāvēja. Izstieps uz manu pusi rokas. Un es skrēju atpakaļ un metos viņu apkampinos, un labu brīdi viņš turēja mani cieši, cieši. Es jau drīz atgriezīšos, es teicu. Atgriezies drīz. Mans tēvs karās gan arī šķukstus sacīja. Jum, jum es atradu pie rožu dārznieka mājas un pastāstīju viņam, ka jāšu krēslā no meža. Ak, tad beidzot! Jum jums noteica. Es nesapratu, kāpēc, kad es gribēju jāt pa krēslaino mežu, man stēvs karals tika sakcījis, ak tad jau, un jumjums ak tad beidzot. Taču es par to daudz neprātoju. Vai tu jās man līdzi? Es jautāju jumjumam. Jumjums dziļi ievilka elpu. Jā! Viņš sacīja, jā, jā! Mēs sameklējām miramis, kas ganījās rožu dārzā, un es sacīju, ka nu viņai vajadzēs vest mūs uz krāslaino mežu. Tad Mīramisa sāka dancot tā, it kā pa ilgiem laikiem būtu izdzirdējis visjaukāko vēstu. Un tiklīdz mēs, jum jums un es bijām uzsēdušies Mīramisas mugurā, viņa aizbrāzās kā zibens. Kad mēs jājām ārā no rožu dārza, es dzirdēju savu tēvu karā. Mio! Manu mio! Viņš sauca, un šī bija visskumjākā balss, ko es biju dzirdējis, bet es nevarēju atgriezties, nevarēju. Aizkalnu zeme atradās tik tālu projām. Bez tāda zirga kā miramīsa mēs tur nebūtu varējuši nokļūt. Mēs nebūtu varējuši arī šķērsot augstos kalnus, kas sniedzās vēl līdz debesīm. Bet miramisai tas bija nieks, kā putns viņu uzlidoja pār kalnu galotnēm. Es ļāvu viņai nolaisties uz visaugstākās smailes, ko klāja mūžīgais sniegs, Un tur mēs sēdējām miramises mugurā un lūkojāmies uz zemi, kas mūs gaidīja kalnu pakājē. Tur gulēja krēslainais mežs un to apspīdēja mēnesis. Un mežs bija tik skaists, un it nemaz nelikās bīstams. Laikam jau taisnība, ka mežs, kas guļ mēnesnīcā, nekā ļauna nevēl. Jā, manam tēvam karalim bija taisnība. Nevien cilvēki, visa apkārtne šeit bija laipni Visi meži un visas pļavas un strauti, un zaļās birzas arī bija laipnas un ļauna nevēlēja. Un nakts, tāpat kā diena, bija laba un draudzīga. Mēnesis spīdēja tikpat silti kā saule un tumsa. Tā bija draudzīga tumsa. Te nebija no kā baidīties. Tikai no viena vajadzēja baidīties. No viena vienīgā. Sēžot miramisas mugurā tālu prom aiz krāslainā meža, es redzēju zemi, kur valdīja pilnīga tumsa. Un tā viss nebija draudzīga tumsa. To nevarēja uzlūkot bez trīsām. Kas tā par briesmīgu zemi? Es vaicāju Jumjumam. Tur sākas svešā zeme, Jumjums skaidroja. Tur ir robeža ar svešo zemi. Bruņinieka katā zeme. Es sacīju, Tam miramies nodarbinājās, it kā viņai saltu, un no kalniem atsprāga liela klīnšu bluķi, un ar skaļu dārdoņu nogāzās lejā. Jā, tikai viens bija bīstams – bruņinieks Kato. No viņa gan bija jābaidās, tik ļoti jābaidās, tik ļoti jābaidās. Bet par viņu es vairs negribēju domāt. Uz krēslaino mežu, es sacīju jumjumam, uz krēslaino mežu es tagad vēlos jāt. Te mīramies iezviedzās un starp kalnu galotnēm augstu un mežonīgi atskanēja atbalsts. Tad mīramies lēnām laidās lejā uz mēnesnīcas mežu kalnu pakājē, un no meža atskanēja atbildi, it kā naktī būtu iezviegušies simtiem zirgu. Mēs laidāmies zemāk un zemāk līdz mīramies pakavas kāru koku galotnes, tik mīksti, tik mīksti. Mēs iegribām mīkstos zaļos zaros, un jau bijām krāslainajā mežā. Savā mūžā es nemaz neesmu bijis tik daudzos mežos, tomēr laikam gan nebija meža, kas līdzinātos šim. Krāslainais mežs glabāja noslēpumu. Tur mājoja liels un brīnumais noslēpums, to es jūtu. Bet laikam ēnes bija pār to izplats plīvu, tāpēc es noslēpumu neuzzināju. Vēl ne. Koki šalts. Viņš atčukstējās par noslēpumu, bet es nekā nesapratu. Koks stāvēja tur tik mierīgi un mirdzēja mēnesnīcā un zināja noslēpumu, bet es nezināju nekā. Piepieši mēs izdzirdām attālu pakavu dūmu. Izklausījās it kā naktī auļot simtiem zirgu, un kad mīra misi iezviedzās, likās it kā simtiem zirgu viņai atbildētu. Tuvāk un tuvāk nāca pakavu dūna, mežonīgāk un mežonīgāk skanēja zviedzieni, un uzreiz tie bija pie mums simtiem baltu zirgu ar plīvojošām krēpēm, tādām pašām kā miramisei. Miramis uzreiz metās barā un zirgi drāzās pār atklāto noru mežā. Mēs ar jumjumu nolecām un stāvējām zem koka, skatīdamies, kā visi baltie zirgi ar miramis priekšgalā gaužām mežonīgi joņo mēnesnīcā uz priekšu un atpakaļ. Viņi ir tik priecīgi, jumjums sacīja. Un kāpēc viņi ir priecīgi? Es vaicāju tāpēc, ka Miramis ir pārnākus mājās. Viņa jums atbildēja. Bet tad tu nezināji, ka Miramis mājas ir krēslēnais mešs? Nē, to es nezināju, es atteicu. Tu, Mio, tu tik maz zini, viņa jums sacīja. Kā tad es īsti dabūju Miramisi? Es jautāju. Mūsu kungs karalis izsūtīja vēsti, ka vienai no viņu baltajām ķēdēm jādodas uz zaļo pļavu salu un jākļūst par tavu zirgu. Es palūkojos uz mīramis, kas aulakšēja mēnesnīcā un bija tik priecīga, un piepeši es kļuvu nemierīgs. Jum, jum, vai tu domā, ka mīramis ir skums, jo viņai jābūt pie manis? Es jautāju. Varbūt viņa ilgos pēc krāslainā meža. Kad es to jautāju, mīramis pieskrēja pie manis. Viņa uzlika galvu man uz plecu un labu brīdi stāvēja pavisam rāmi un tikai mazliet klusi grudināja. Nu, tu redzi, ka viņa labprātāk vēlas būt pie tevis, sacīja Jumjums. Par to es priecājos. Es paplaķēju Mīram visu un iedevu viņai cukuru graudu, un to saņemot viņas punts tik mīkst piegaldās pie manas rokas. Mēs jājām tālāk pa mežu, mūs pavadīja simtiem balto zirgu. Šo noslēpumu es jūtu gaisā. Viss mežs zināja to. Ir koks, visas zaļās lapas, Visi meži zināja to. Ik koks, visas zaļās liepas un apses, kas mums jājot tik maigi šalts virs mūsu galvām. Baltijas zirgi zināja to. Putni, ko pamudināja pakav klaudzienu, visi zināja to, izņemot mani. Jumjumam laikam bija taisnība, kad viņš sacīja, tu mīļo, tu tik maz zini. Es liku mirmesē aujot starp kokiem un Baltijas zirgi, arī aujoja līdzi. Mēs jājām tik ātri, un sarkanais apmetnis aizķērās aiz kāda zara. Varbūt koks gribēja man paturēt. Varbūt tas gribēja pastāstīt man noslēpumu. Bet man bija jāsteidzas. Es auļoju tālāk, un manā apmetnī palika liels rops. Meža vidū stāvēja māja. Tāda maza balta pasaku mājiņa ar salmu jumtu. Tevis apkārt auga ābeles. Tik balti mēnesnīcā spīdēja ābeles ziedi. Kāds logs bija atvērts un iekšā skanēja klaudzieni, Likās, it kā tur kāds sēdētu un austu. Palūkosimies, kas tur auž, es ieteicu ķīmijumam. Jā, palūkosimies, ķīmijums atsaucās. Mēs nolecām no mirmes un pa taku starp ābelēm aizgājām līdz mājai. Mēs pieklovējām pie durvīm un skaņā apklusi. Nāciet iekšā mazie zēni, kāds aicināja. Es tik ilgi esmu gaidījusi. Mēs iegājām istabā un tur pie savām stelēm sēdēja audēji, Viņa izskatījās ļoti mīļa un pamāja mums ar galvu. Kāpēc tu pa nakti sēdi un audi? Es vaicāju. Es aužu sapņu audumu, audēja sacīja, un tas jāauž naktī. Pa logu plūda mēnesis gaisma un apspīdēja audumu, un tas skaisti mirgoja. Vēl nekad es nebiju redzējis skaistāku audumu. Būrvi un sapņu audumu sauž naktī, viņa teica. Nu kā tu aud, ka iznāk tik skaists? Es jautāju. Audēja neatbildēja, bet sāka atkal aust. Viņa klaudzinājās tēlas un klusi pie sevis dungoja. Mēnesis stars, mēnesis stars, sirds sarkanā asins, sudraps, sudraps un purpurs. Ābeizīts, ābeizīts daraudumu mīkst un līgu, līgāku par naktsvēju zālē, bet virs meža dzīv raudu putnis, Viņa dziedāja klusi un vienmuļīgi, dziesma nemaz neizklausījās skaista. Bet, kad viņa bija beigusi dziedāt, es izdzirdu ārpusē mežā kādu citu pazīstamu dziesmu. Uz mata, kā audēja tika sacījusi, virs meža dziedāja raudu putnis. Viņš sēdēja koka galotnē un dziedāja tā, ka klausoties sažņautās sirds. Kāpēc dzied raudu putnis? Es jautāju audējai. Tad viņi ieraudājās, un viņas asaras ritēja uz audumu un pārvērtās par mazām dzidrām pērlītēm, kas darīja audumu vēl skaistāk nekā pirmī. Kāpēc dzied raudu putns? Es jautāju vēlreiz. Viņš dzied par manu mazo meitiņu. Audēja atteica un ieraudājās vēl gaužāk. Viņš dzied par manu mazo meitiņu, kas ir nolaupīta. Kurš ir nolaupījis tavu mazo meitiņu? Es jautāju, bet es to jau zināju, man nevajadzēja to dzirdēt. Nesaki tā vārdu, es teicu. Nē, jo tad nodzisīs mēnes gaismu, Odeja sacīja. Nodzisīs mēnes gaismu un baltie putni raudās asins. Kāpēc tie raudās asins, es vaicāju. Zakuma liņa dēļ, kas arī ir nolaupīts. Audēja atbildēja. Ja dzirdi, kā virs meža dzied raudu putnes? Es stāvēju tur mājiņā. Istabas vidū un patvērto logu klausījos, kā ārā dzied raudu putnis. Viņš rožu dārzā bija man dziedājis daudzus vakarus, bet es nebiju saprats, par ko viņš dzied. No nu, es to zināju. Viņš dziedāja par visiem nolaupītajiem, par audējis mazo meiteni, par nonā brāļiem un jirija māsu un daudziem, daudziem citiem, kurus cietsirdīgais bruņinieks kato bija notvērs un aizvec uz savu pili. Lūk, kāpēc viņi sēroja mazajās mājās zaļo pļavu salā un aizjūra zemē un aizkalnu zemē. Viņi sēroja bērnu dēļ, visu to bērnu dēļ, kuri bija projām. Pat baltajiem zirgiem krēslēnajā mežā bija kāds, par ko sērot. Viņi raudāja asins asaras, tikai izdzirduši laupītāju vārdu vien. Bruņinieks Kato, Man bija bail no viņa. Tik bail. Tik bail. Bet, kad es stāvēju šajā istabā un dzirdēju dziedam raudu putni, ar mani notika kaut kas brīnumais. Piepeši. Es zināju, kāpēc šonakt esmu jāiz pa krāslaino mežu. Aiz krāslainā meža sākās svešās zemes robežas. Īstenībā man vajadzēja doties uz turieni. Man vajadzēja turp, lai cīnītos ar bruņinieku kato, lai gan man bija tik bail. Tik bail. Jā, man bija bail, un es gribēju vienīgi raudāt, iedomājoties, kas man jāpaveic. Audē bija sākus atkal aust. Viņa dungoja pie sevis to pašu vienmuļo dziesmu mēnesis, tars mēnesis, tars sirds sarkanā asins, un vairs nelikās ziņas par maniem jumjiem. Jumjum Es ieteicos, un mana balss skanēja gaužām dīvaini. Jum jumas tagad došos ceļā uz svešo zemi. Es to zinu, Jum jums sacīja. Es biju ļoti pārsteigts. Kā tu vari to zināt? Es brīnījos. Nu, pat es pats vēl to nezināju. Tu, mīļā, tu tik maz zini, Jum jums atbildēja. Bet tu, tu laikam gan zini visu, es sacīju. Jā, es zinu, viņa mums teica. Jau sen es zināju, ka tev jādodas uz sešos dienu. To zina viss. Vai visi to zina? Jā, viņa mums teica. To zina raudu putnis, to zina šī audēja, to zina simtiem balto zirgu, to zina viss krēslainies mešs par to sačuksts koku un zāli un abeļziet dārpusē. To zina visi. Vai visi to zina? es vaicāju. Tu zini, ka viens gans saļop pļavu salā, un šonakt spēlē par to savu lautu. Tu zini, mamma, tu zini viņa vecmāmiņa, jirīs, viņa brāļa un māsas, tu zini ak, kas vakaros čukst. Es tev saku, to zina viss. Un mans tēvs karās. Es čukstēju. Tās tēvs karals Allaž ir to zinājis. Viņa mums teica, vai viņš vēlas, lai es dodos turp? Es jautāju, nespēju apvaldīt savu balsi, kas viegli trīcēja. Jā, viņš to vēlas, Jums sacīja. Viņš sēro, bet vēlas, lai tu dotos turp. Jā, bet man ir bail. Es ieteicos un sāku raudāt, jo nu es tikai pa īstam apjautu, cik ļoti esmu nobijies. Es saņēmu jumjumu roku. Jum, jum, es neuzdrošinos, es teicu. Kāpēc mans tēvs karalis vēlas, lai to darītu tieši es? Zēns ar karaliskām asinīm ir vienīgais, kas to spēj. Jum jums atbildēja. To spēj tikai zēns ar karaliskām asinīm. Ja nu es iešu bojā? Es vaicāju un cieši turēju jum jum roku. Viņš neatbildēja. Vai mans tēvs tik un tā vēlas, lai es ietu? Audē bija beigusi aust un istabā bija ļoti kluss. Klusēja raudu putns. Koki nekustināja lapas. Nebija dzirdama mazākā pūsma. Valdīja pilnīgs klusums. Jums pamāja ar galvu. Jā, viņš noteica, bet tik klusu, es tik tikko sadzirdēju. Tās tēls karalis tomēr vēlas, lai tu dotos turp. Tad man pārņēma liels izmisums. Es neuzdrošinos! Es kliedzu, es neuzdrošinos, es neuzdrošinos! Jum jums neatbildēja. Viņš tikai raudzījās manī un neteica vārdu. Bet raudu putnis atkal sāka dziedāt, un tā bija tāda dziesma, ka man sirds krūtīs gandrīz vai pamīra. Viņš dzied par manu mazo meiti. Audēja sacīja, viņas asars noritēja uz audumu pārvērtās par pērlēm. Es lauzīju rokas. Jum, jum, es teicu. Es nu dodos. Es dodos uz svešo zemi. Tad pār krāslainajam mežam pārskrēja šalkoņu raudu putnus nodziedāja tādu trilli, kādu neviens mešus pasaules vēl nebija dzirdējis. Es to zināju, viņa mums sacīja. Liet sveiks, jum, jum! Es teicu un jūtu, ka man atkal gribas raudāt. Liet sveiks, mīļo, jum, jum! Te jum jums palūkojās uz mani, un viņa acis bija tik mīļas un gaužām līdzīgas bengas acīm. Tad viņš pasmaidīja. Es došos tev līdzi, jum jums teica. Viņš bija mans draugs. Jum jums! Viņš pat tiešām bija mans draugs. Es kļuvu tik priecīgs, kad viņš pateica, ka vēlas doties man līdzi. Tomēr es negribēju, lai ar viņu atgadītos kaut kas slikts. Nē, jum, jum, es iebildu. Tu nevari nākt man līdzi uz turieni, kurp es tagad eju. Es došos tev līdzi, viņš sacīja. Zēns, kam dzīslās rit karalisks asinis, jās uz balta zirga ar zelta krēpēm, viena vienīga drauga pavadībā. Tā ir pareģots. Nav tavās spēkos mainīt to, kas nolēmts jau tūkstošiem un tūkstošiem gadu. Tūkstošiem un tūkstošiem gadu, Audēja teica. Es atminos, ka tu vakar, kad stādīju savas ābeles, par to dziedāja vējš. Un tas bija jau ļoti sen, pirms tūkstošiem un tūkstošiem gadu. Viņa pamāja galvu. Nāc, Mio, lai salāpu tavu apmetni. Audēja pēc tam sacīja. Nogriezu saudumu gabaliņu, uzliku to un salāpīju caurumu manā apmetnī, kas bija izplīsis jāiet cauri mežam. Jā, viņa ielika man ap apmetnim oderi no šī mirdzošā auduma un apmetnis gulēja uz maniem pleciem, viegli mīkst un silti. Savu vissmalkāko audumu es atdodu tam, kas izglābs manu mazo meitiņu, Audēja sacīja. Maizi dabūs, maizi, kas zemdē izsākumu. Labā to labu, ja tev var piemeklēt bada laiki. Audai iedeva man maizi, un es viņai pateicos. Pēc tam es pagriezos pret jumjumu. Vai esam gatavi jumjum? Jā, esam gatavi, jumjums atbildēja. Mēs izgājām pa durvīm. Mēs gājām pa taku starp ābelēm. Mēs uzkāpām zirgā, Tad raudu putns savicināja savus melnos spārnus un aizlidoja uz kalniem. Simtiem balto zirgu rānu stāvēja un nolūkojās mums pakaļ, kad mēs aizjājām starp kokiem. Zirgi nesakoja mums. Abi zirgi mēnesnīcā mirdzēja kā sniegs. Tie mirdzēja kā sniegs. Varbūt nekad es vairs neredzēšu tik skaistus baltus abelzīdus.